no son kai iatros no son tis kai EPEROTOMENOS to tu iatru pos dietese elege pleon tu deontos hydrokenai hode EFE agathon tuto ek deuteru de EROTOMENOS pos echoi EFE frikai sunechomenos diatetinaxai Ode, cae tuto efe agathon. Tode triton, hos paregeneto cae eperota auton peri tes nosu, dia roia peripepto cenei efasce. Ca agathon cae tuto feesas ape lage. Ton de oiceion tinos paragenomenu pros auton cae punzanomenu pos echoi efe pros alton ego soi hupoton agathon apollola huto polloi ton anthropon epi tutois hupoton pelas macarisdontai tai exothen oiesei ef hois autoi par autois tamalista dus forusin